Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում։ ԼՂՀ նախագահը մասնակցել է Հանրապետության դատարանների 2015 թվականի գործունեության ամփոփմանը նվիրված դատավորների ընդհանուր ժողովին։ Շարունակվում են վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հանդիպումները Լիբանանում հայկական համայնքի տնտեսական, կրթական եւ քաղաքական շրջանակների հետ։ Հանրապետությունում սկսվել են ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները։ Արցախի բալիկներ եւ Արցախի փոքրիկ երկիշտեր համույթի սաները համերգային ծրագրով հանդես են եկել Պաշտպանության բանակի զորամասերում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այցելել են Արցախում ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանցի դիվերսանտներին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 14-ին եւ լույս 15-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է շուրջ 1500 գրակոց։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել առաջագծի ողջ երկանքով մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 14-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովին։ Ինչպես հաղորդել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԼՂՀ պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, քննարկվել են բանակաշինությունը եւ այդ ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Բակո Սահակյանը այսօր մասնակցել է Արցախի Հանրապետության դատարանների 2015 թվականի գործունեության ամփոփմանը նվիրված դատավորների ընդհանուր ժողովին եւ հանդես եկել ելույթով։ Իր խոսքում նախագահը նշել է, որ կատարված աշխատանքի արդյունքները վկայում են դատարանների գործունեության մեջ դրական տեղաշարժերի ձեռքբերումների, ինչպես նաեւ անելիքների մասին։ Երկրի ղեկավարը վստահություն է հայտնել, որ դատավորները կշարունակեն անել հնարավորը իրենց պարտականությունները բարձր պատասխանատվությամբ իրականացնելու համար, հետևելով օրենքի տարին եւ ոգուն։ Բակո Սահակյանն գծել է, որ պետությունը այսուհետ եւս մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահելու դատական իշխանությանը, դատավորների եւ դատարանի աշխատակիցների աշխատանքային եւ սոցիալական պայմանների բարելավմանն առնչվող հարցերը։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը մարտի 14-ին մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Լիբանանում հայկական համայնքի տնտեսական, կրթական եւ քաղաքական շրջանակների հետ։ Արցախ Roots Investment ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովում դիմելով ներկաներին Արայիկ Հարությունյանը գոհունակություն է հայտնել ընկերության կողմից նախորդ տարիներին Արցախում կատարված աշխատանքներից, որոնք ընդգրկվել են միլիոնավոր դոլար ներդրումներ։ Բեյրութի Հայկազյան համալսարանում հանդիպելով դասախոսական կազմի եւ ուսանողների հետ նա հակիշտ ներկայացրել է Արցախի պետականակերտման եւ տնտեսության զարգացման հաջողությունները, խնդիրներն ու հերանեկարները։ Արայիկ Հարությունյանը առանձին հանդիպումներ է ունեցել նաև Լիբանանում գործող հայկական հայ հեղափոխական դաշնակցություն ռամկավար ազատական եւ սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցությունների ղեկավար կազմերի հետ։ Այս շրջանակներում ԼՂ վարչապետը հանդիպում է ունեցել հայ բարեգործական ընդհանուր միության լիբանանյան կառույցի ներկայացուցիչների հետ, որին մասնակցում էին նաև Լիբանանի հանրապետության հայազգի падգամավորներ եւ նախարարներ։ Ինչպես հայտնի է, Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքը սկսել է վերաբնակեցվել ազատագրումից անմիջապես հետո։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը համայնքի հոգսերի ու ձերբերումների մասին։ Իվանյանը Արցախի համեմատաբար երիտասարդ համայնքներից է, որտեղ ըստ համայնքապետ Բորիս Ղահրամանյանի առաջին վերաբնակիչները եկել են ազատագրումից անմիջապես հետո 1992 թվականի փետրվարի վերջերին։ Սկզբից մեր շրջանի սահմաններից համայնքներից, այնուհետև Ջրաբադից Բաքվից Սունգայից փախստականներ եկան, յուղը սկսեց արտանալ, հայացի շունչ ստանալ եւ ասեղա դրությամբ ունենք մոտավորապես 1550 բնակիչ։ Տարեցտարի գյուղն աճում է, ասում է համայնքի ղեկավարը, ընդգծելով բնակչության աճը տարեկան միջին հաշվով 25-ից պակաս երեխա չի ծնում, 2016 թվականին մինչև այսօր ծնվել են 10 երեխա, 5 աղջիկ 5 տղա։ Ինչ վերաբերում է համանքի խնդիրներին, ապա ինչպես հավաստում է Բորիս Ղահրամանյանը, այդպիսիք չկան կամ գրեթե չկան։ Համայնքի հիմնախնդիրները կարելի ասած արդեն նորությամբ լուծված են։ Ճանապարհները բոլոր եղանակներին հասանելի են, չնայած ընդհանուր տեխնոլոգիաները ծավալ ընթացքում կատարվում է համայնքի կողմից կենտրոնական ճանապարհը մինչև նորագյուղի խաչմերը դասվածապատված է, շահագործման առանձնան արդեն 50 տղանոց մանկապարտեզը, համայնքային կենտրոնը շինարարություն ընթացքի մեջ է, այդ երկու ծրագրերը իրականացում են համայնքական հիմնադրամները մեր կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Կնելու ջրի կընտրնել կարելի ասուցված 2016 թվականին գուղացի ծրագրի մեջ չնայած մասամբ ապահովված։ Որոտման ջրի խնդիր համայնք չունի։ Բացառությամբ սեփական շնորհված ծայլահողերի տնամերձներում այդ խնդիրը չկա։ Ասում են այդ տարածքի Բերքարատ հողը մի ժամանակ գրեթե ամբողջ Ստեփանակերտն էր ապահովում բանջարեղենով։ Այն այսօր էլ բերի է, միայն թե ներկայումս Իվանյանից միայն կանաչեղեն ու կարմիր բողկ են շուկահանում։ Ինչու՞։ Եթե մարդկանց գործ չունենան, կզբաղվեն այդ հարցով, բայց այսօր վրա համայնքում մեզ բարապ մարդ չունենք։ Ոգես բավում են բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ, այսօր վրա կան ընտանիքներ, որոնք տանում են 3 բերք նույն հողամասից։ Իվանյանում, որը բնակեցված է հիմնականում երիտասարդ ընտանիքներով, կառավարության կողմից իրականացվող աջակցության ծրագրերը ողջևորում է մարդկանց։ Ինչ պակաս ողջևորիչ է, որ ասենք 5 ընտանիք վերջերս բնակարանի շինարարության նպատակով տրվող միանվագ դրամաշնորհի հայտ է ներկայացրել։ Նրանցից մեկի խնդրանքն արդեն իսկ բավարարվել է, իսկ ներկայումս ընդհանուր առմամբ 10 նոր բնակելի տան շինարարություն է ընթանում։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արդեն 4-րդ տարին է, ինչ ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարությունը անց է կացնում ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ, որոնց այս տարի մասնակցում է հանրապետության բոլոր շրջանների հանրակրթական դպրոցների 484 ուսուցիչ։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Մարտի 12-ից Աշոտ Ղուլյանի անվան դպրոցում մեկնարկել են ամենամյա վերապատրաստման դասընթացները։ ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության հանրակրթության բաժնի վարիչ Ռուզաննա Բոզյանը այսօր լրատվականի հետ զրույցում նշեց, որ ծրագրին մասնակցում են այն ուսուցիչները, ովքեր ունեն առնվազն 3 տարվա մանկավարժական ստաժ։ Այս տարի արդեն 5-րդ տարին անցնկացվում ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացները, որին մասնակցում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բոլոր շրջանների ուսուցիչները։ Անցկացում 10-օրյա վերապատրաստման դասընթացներ, նախաատեստավորման վերապատրաստման դասընթացներ վերապատրաստումները անցնկացում 12 առարկաներից ընդհանուր առմամբ մասնակցում են 483 ուսուցիչներ։ Նախաատեստացման վերապատրաստումներին մասնակցում է 19 խումբ, որոնցից յուրաքանչյուրում ընդգրկված է 25-ից 30 ուսուցիչ։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի եւս Երևանի կրթության ազգային ինստիտուտից բարձրագարկ մասնագետներ են հրավիրվել վերապատրաստման դասընթացները վարելու նպատակով։ Այս անգամ նրանք 25 հոգի են, նրանց թվում է նշված հաստատության հայոց լեզվի եւ գրականության գլխավոր մասնագետ Թամարա Թոմասյանը, ով 4-րդ տարին է ինչ մասնակցում է դասընթացներին։ Մեր զրույցի ժամանակ Տիկին Թոմասյանը նշեց, որ ինքը մշտապես պատրաստական է մեթոդական օգնություն ցուցաբերելու Արցախի ուսուցիչներին։ Շատ սիրով եմ գալիս, որովհետև ուսուցիչները այնքան պատրաստական են, այնքան լավ են ուզում սովորել այս նոր մեթոդները, որ ես ակամայից ամեն տարի ցանկություն եմ հայտնում, որ այստեղ ոչ թե դե ինձ ստիպում են Եվ հետաքրքիրն այն է, որ նրանք տեղեկացված չեն նոր մեթոդների, շատ քչերը գիտեն դրանց մասին, կիրառման ձևը չգիտեն ինչ, բայց երբ հմտանում են այստեղ, իրենք իրենց դասարաներում այնպես գեղեցիկ են ներկայացնում, եւ թղթապաստառների վրա երբ նրանք փորձում են ներկայացնել իրենց սովորածնյութերը, այնքան հետաքրքիր է լինում, որ ակամայից զարմանում ես, այսքան հերո կտրված տեղեկատվությունից հերո, բայց այսքան պատրաստական, այսքան սիրող աշխատող եւ ամեն ինչը տեղայնացնում ունեն իրենք, անմիջապես ընկալում ու տեղայնացնում են։ Դրա համար ես շատ սիրով եմ աշխատում նրանց հետ։ Դասընթացների մասնակիցներից մենք զրուցեցինք Ճարտարի թիվ 5 Մեջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Հասմիկ Գասպարյանի հետ, նշելով, որ սիրով է եկել մասնակցելու դասընթացներին, նա մասնավորապես ասաց. Չեն տալիս այս դասընթացը։ Ընդհանուր առումով շատ բան, որովհետեւ գիտենք, մինչև հիմա մենք կարճած ենք հնին, գրեթե բոլորս ավանդական ուսուցման մեթոդներին եւ իսկապես վերապատրաստումը մեզ տալիս արդեն ժամանակի հետ քայլելու հնարավորություն, որը նոր մտահորիզոն է բացում աշակերտների եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր ուսուցիչներիս արժեվ եւ դասապրոցեսը առավել հետաքրքիր է դարձնում, ներգրավում են նաեւ թույլ աշակերտները, կարծես թե խաղի միջոցով իրենք էլ չգիտակցելով ներգրավում են ուսուցման process process-ում, որը իսկապես տալիս է ցանկալի արդյունք։ Նշենք նաև, որ վերապատրաստման դասընթացները կավարտվեն մարտի 21-ին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնին կից գործող Արցախի բալիկներ եւ Արցախի փոքրիկ երկիշներ համույթների սաները համերգային ծրագրով հանդես են եկել Պաշտպանության բանակի հերավոր երկու զորամասերում։ Համույթների սաներն ու անհատ կատարողներ հանդես են եկել հրենասիրական երկերով եւ ազգագրական բարերով, որոնք մեծ ողջավորությամբ են ընդունվել հանդիսատես զինվորների կողմից։ Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Արմեն Հոսեփյանի խոսքով առանձնապես տպավորիչը զինվորների ակտիվ մասնակցությունն էր ազգագրական բարերին, որի ընթացքում նրանք ներկայացրել են նաև Բերտ Պարը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հունաստանի Հանրապետության նախագահ Պրոկոպիս Պավլոպուլոսի հրավերով պաշտոնական այցով ժամանել է Հունաստան։ Մինչ բարձր մակարդակի բանակցությունները Սերժ Սարգսյանը Աթենքում ծաղկեպսակ է դրել անհայտ զինվորի հուշարձանին եւ հարգանքի турք մատուցել։ Հունաստանի նախագահի նստավայրում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո նախագահներ Սերժ Սարգսյանը եւ Պրոկոպիս Պավլոպուլոսը առանձնազրույց են ունեցել։ Երկու նախագահները քննարկել են միջպետական հարաբերությունների օրակարգին, ինչպես նաև երկկողմ եւ բազմակողմ միջազգային եւ տարածաշրջանային կազմակերպությունների շրջանակներում համագործակցությունը, փոխշահավետ մի շարք կարևոր ոլորտներում հայ-հունական գործակցության զարգացմանը, միջխորհրդարանական կապերին, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման գործընթացին, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Այսօր հպարտությամբ եմ նշում, որ արմատներ ձգելով Հունաստանում հայ համայնքն ամրացավ ու ծաղկեց իր ստեղծագործ ներդրումը բերելով Հունաստանի շենացմանն ու նպաստելով հայ-հունական միջպետական համագործակցության ամրապնդմանը։ Բարբերական դարձած բարձրաստիճան փոխայցելությունները հնարավորություն են տալիս ուրվագծել համագործակցության նոր հնարավորություններ Ասացիս վար վկայությունն իմ այս այցն է, որի հիմնական նպատակն է նոր մակարդակի բարձրացնել մեր տնտեսական համագործակցությունը, հիմնվելով արկա ներուժի վրա։ Նշելով, որ հայերը եւ հույները միմյանց հետ կապված են ամուր պատմական բարեկամական կապերով, նախագահ Պավլոպուլոսը շեշտել է, որ այսօրվա միջպետական հարաբերությունների հիմքը դարձած այդ պատմական կապերը ամրապնդվել են դարերի ընթացքում դժվարին պայմաններում։ Հունաստանի նախագահը խոսել է զարգացման լայն հնարավորություններ եւ հերանեկար ունեցող հայ-հունական երկկողմ կապերի մասին, որոնք նրա համոզմամբ ավելի կամրապնդվեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնական այցի արդյունքում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այցելել են Արցախի հանրապետությունում ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանցի դիվերսանտներ Դիլհամ Ասկերովին եւ Շահբազ Կուլիևին։ Կոմիտեի Լեռնային Ղարաբաղի առաքելության տեղեկատվության բաժնի աշխատակից Էթերի Մուսայելյանը ասել է, որ այցելության ընթացքում ընտանեկան բնույթի տեղեկություններ են փոխանակվել։ Այցելությունը կայացել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ստանդարտ ընթացակարգերի շրջանակներում։ Կոմիտեն ազատազրկվածներին այցելում է, որ նրանց ազատազրկման պայմանների եւ նրանց հետ վերաբերմունքի դիտարկում անցկացնի եւ կապ ապահովի բանտարկյալների եւ նրանց հարազատների միջև նշել է Էթերի Մուսայելյանը։ Ադրբեջանում հարցում են անցկացրել արդյոք հնարավոր է Ղարաբաղի վերադարձը թեմայով եւ ըստ դրա արդյունքների ողջվել է որ նման հերանեկարի հավատում է ադրբեջանի բնակիչների միայն կեսը հարցին կարող է արդյոք ադրբեջանը վերադարձնել Ղարաբաղը դրական է պատասխանել հարցվածների 52%-ը բացասական 26%-ը Եվս 22%-ը կարծում է, որ դա հնարավոր է, բայց ոչ տեսանելի ապագայում։ Մարզասերների համար Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի գործադիր կոմիտեն բավարարել է Բռնցքամարտի միջազգային ասոցիացիայի խաղերի ժամանակ տղամարդ բռնցքամարտիկների պաշտպանիչ սաղավարտներ չկրելու առաջարկը։ Մենք ուրախ ենք, որ ՄՕԿ-ը բավարարել է մեր առաջարկը։ Այս որոշմանը բռնցքամարտի սիրահարները երկար ժամանակ է ինչ սպասում էին։ Մեր հաշվարկները եւ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ սաղավարտներից ազատվելը բռնցքամարտի համար միայն օգտակար է ընդգծել է բռնցքամարտի միջազգային ասոցիացիայի նախագահ Չին Կուո Վուն։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, տեղումներ, լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 3-ից 7 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։